Ejamon martiko jenak gaur eta biak irunian kantatuko du peio jeparazen ondoan. Lehen aldia izanen da itzulera haien kantu famatua zuzenean emanen dutela. Kantu hau, 2008 batean sortu zuten, erri urratxeko kantua izan zen eta mugaren problematikak aipatzen ditu. Ejamonekin bi data horietaz solastatu gira, baita ere peio jeparazekin duen ahemanaz. Ba, nik ez nien ezagutzen ez, eh, peio reparaz, hmm. bon, berak, bazakien, <laughs> ni, ni nor nintzen. <laughs> eta gintzitzaitan etxerat, behin, eta hara, holetxetat izen, gure harremana, kantu horren dako, ba, gintzen, eta mm. harreman hona, eh, elgarrekin, ba, ba, ziki, bai. Hara, hori egin ginen, uh, eh, 2008 bateko iratin, mm-hmm. iratiko mendian egin ginen, eh? banan han eh, grabatia ginuen jadanik eta amplebak <laughs> hori ere behartzen usatu <laughs> eta enin behin ere egin hola plebakik eta sekulako aizia eta <laughs> ara, atseko amarrontan deitzen intin ardiak etxe agin Hor, <laughs> agut, desberdina izanen duzu, hor, ezingo duzu playbackaik egin, etxua izaiki izanen normalki gela hartan ere, desberdina izanen duzu, hor dean? Ba, ba, agun desberdina, ara. Gero, auzoko okupatuko dira energietaz, zeren, eh, bon, eh, ja biegun eh, falta izanen iz, eta, ara. Ba. Dena antolatia duzu, prez duzu, bakantzeta eta bian bi egunez iruñat, etxu gaizki. <laughs> ba, bon, erdi bakantzak alo. <laughs> erdi nian ere ordean. <laughs> eta guai, zien kolaborazioak be beti segitzen du hor uh, iruñako data horrekin. Bi data horien dako iruñan, beraz hausu behiz ere gin ganat uh, eh, proposamen horrekin, eta hor ere segidan eh, basinakien bai ezko emanen sinela edo ala ere dudabat ukan duzu. Ez horre egin eh, dakot uh, baia, ba, mm. bere Eta justuki, pixkat uh, eh, amabos mila pertsona eh, be data bakot, pixkat uh, ahangurat jasira, ez dakit, nola senditzen txira uh, pixkat stresatia, la, motivatia ere, nola? Ba, motivatia, lehenik eta gero arrangura pixka bat ere, halako izpi bat eh, badut ba. Mm. Ez sobera, alere, bon, onbeste jende naintzinean, eh, bon, eh, beti, beti bat halako zer izpi bat, bai. ez, ez, ez sobera, alere, behar da, konfiantzan joan. Mm. Eta hor, lehen aldia, itzulera kantia elgarrekin zuzenian emanen duziela behaz. Hala, hori da. Ba, ba. Eta, nola senditzen zira horrekiko ere, uste duzu naski publikoa ere presente izanen dela, ikustia biak uh, lehen aldikotz eh, kantatzen zuzenean, eh, nola ikusten duzu hori? Ba, bueno, placer dut, eh? jende ginen dela, eta, bon, placer dut, biziki, bon, eta eskertzen dut, peiore paraz, hortako, eta, jandena, Gaiten niz eta are. Buria eta... Buria eta are, jo. Hor ere, belaunaldi desberdin tasun bat, barkan asu, egan behar nixin. eta horrek ere, ez dakit, aberesgarria izan duzu, zuretzat ere, musika estilo desberdin tasunak, belaunaldi desberdin tasuna, berba publiko desberdina ere, nola, nola bizitu duzu hori? Ben, uh, gaztetzen nu. <laughs> Hori, untxautxu. ah, eta, ba, plaza egiten nahi, ba. Mm. Plazer egiten nahi, ba. Biharko kontzertuko sahera guziak agortuak dira, baina jakin motivatuak bazizte, gaurko oraindik sahera badirela eta hartzen aldituziela zetak.org webgunean.